Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godine 649. od Muhamedove smrti arapske vojske pod kalifima Abu Bakrom, Osmanom i Omarom zauzele su i poharale ogromna područja Srednjeg i Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Damask je zauzet 636. godine, sljedeće godine zauzet je Jeruzalem. Do 640. godine Bizant je izgubio nadzor nad Sirijom. Sljedeće godine moćno Sasanitsko carstvo izgubilo je nadzor nad svim područjima zapadno od planinskog lanca Zagros. Do 646. Egipat su zauzele arapske trupe. Godine 651. zadnji sasanitski car Jazdegerd III. izgubio je zadnju bitku i ubijen je. Nakon četiri stoljeća nestalo je nekad moćno sasanitsko carstvo. Godine 656. ubijen je Kalif Osman i u sljedećih pet godina arapska država prošla je kroz težak građanski rat, iz kojeg je 661. kao pobjednik izašao upravitelj Sirije Muavija. U njegovo vrijeme sjedište kalifata seli se u Damask. Dok je bio upravitelj Sirije, Muavija je dodatno usavršio arapsku vojnu silu. Vojsci koja se temeljila na pokretnim postrojbama, koje su na konjima i devama jurišale po srednjem i bliskom istoku i Africi, dodao je pomorsku komponentu. Te 649. Muavija je na more poslao arapsku mornaricu. Godine 649. Muavijina flota napala je Cipar. Napala je najvažniji grad na otoku Konstanciju. Napad je bio toliko silovit da je Bizansko carstvo moralo od Muavije velikim novcem kupiti trogodišnje primirje. Muavija je poštovao primirje i nije napadao carstvo, ali je to vrijeme iskoristio za jačanje flote. Nakon isteka primirja, Bizan se ponovo našao pod udarom arapske vojske i mornarice. Georgije Ostrogorski u knjizi Povijest Bizanta piše godine 654. poharao je Rodos, slavni kolosalni kip Helija, koji se srušio za vrijeme potresa 225. godine prije Krista, ali i dalje je jednako slovio kao jedno od sedam svjetskih čuda, prodan je jednom židovskom trgovcu iz Edese, koji je metalnu masu prevezao na 900 deva. Ubrzo potom u arapski je posjed pao i otok Kos, dok je Kreta morala izdržati pljačkaški pohod. Nema sumnje da je Muavin pravi cilj već tada bio Carigrad. To posve razgovjetno pokazuje ruta, Cipar, Rodos, Kos. Bizant nije mogao skrštenih ruku promatrati to sustavno napredovanje. Car Konstans II. je 655. na Likijskoj obali poveo bitku s Arapima, u kojoj je sam preuzeo vodstvo Bizantske flote. Ta prva velika bizantsko-arapska pomorska bitka završila je potpunim porazom Bizantinaca. Sam je car dospio u veliku opasnost i spasila ga je samo požrtvovnost jednog mladog bizantskog junaka. bizantska hegemonija na moru bila je uzdrmana. Car Konstans II. ubijen je 668. na Siciliji. U jednoj uroti ubio ga je na kupanju sluga. Naslijedio ga je Konstantin IV. Njega je naslijedio Justinijan II, pa Filipik, pa Anastazije II i Teodozije III. Za to vrijeme Arapi su se približavali Carigradu, središtu Bizanskog carstva. Georgije Ostrogorski piše. Godine 663. Arapi su se još jednom pojavili u Maloj Aziji i od tada su se njihove provale ponavljale iz godine u godinu. Zemlja je bila potpuno opustošena, stanovništvo odvedeno u zarobljeništvo. Kad kad su Arapi prodirali sve do Kalcedona, a često su i preko zime ostajali na tlu carstva. No, presudna se borba, borba za Carigrad i stoga i za opstanak Bizanskog carstva, odigrala na moru. Po svajačkom planu, koji je nekad razmatrao kao sirijski namjesnik, Kalif Muavija se vratio na onoj točki na kojoj je prije više od jednog desetljeća morao prekinuti akcije. Pošto je linija tada zauzetih otoka Cipar, Rodos, Kos bila upotpunjena zauzimanjem Hiosa, jedan je Muavin vojskovođa 670. zaposio poluotok Kizik u neposrednoj blizini Bizanskog glavnog grada. Time je stekao sigurnu operativnu bazu za akcije protiv Carigrada. Godine 674. počela je arapska operacija za uzimanje Carigrada. Bizant je bio u teškom stanju. Sa sjevera Slaveni su pokušali zauzeti Solun. S juga su nadirale arapska mornarica i kopnena vojska. Godine 676. Muavija je na Carigrad poslao vojsku koje je vodio njegov sin Jezid. Činilo se da Arapi mogu svake godine poslati novu i dobro opremljenu silu prema Bizantu. Arapske snage četiri su godine držale Carigrad pod opsadom. Grad su spasile njegove ogromne zidine i bizanska mornarica. Godine 678. kod Carigrada ta je mornarica prvi puta upotrebila svoje novo strašno oružje. Neprijatelji su ga nazivali Grčka vatra. Georgije Ostrogorski pišu. Grčka vatra, pronalazak grčkog arhitekta Kalinika, koji se iz Sirije preselio u Bizant, bila je eksplozivna tvar čija je priprema bila poznata samo Bizantincima. Njome su se, uz pomoć takozvanih sifona, s velike udaljenosti gađali neprijateljski brodovi i tako izazivali veliki požari. Arapska je flota u povlačenju pretrpjela i daljnje gubitke zbog oluje koja ju je zatekla uz Pamfilijsku obalu. Istodobno je težak poraz doživjela i arapska vojska u Maloj Aziji – Ostarjeli Muavija bio je prinuđen sklopiti s Bizantom mirovni ugovor na 30 godina. Obvezao se svake godine plaćati caru 3000 zlatnika i slati mu 50 zarobljenika i 50 konja. Te 678. arapske snage doživjele su prvi veliki poraz. Nakon desetljeća nezadrživog napredovanja, arapska vojska i mornarica morale su stati. Neće dugo ostati mirne. Krajem 7. stoljeća kalif Abdul Malik ponovno je pokrenuo arapske vojske. Godine 693. arapske snage zauzele su Kartagu, ključan grad u današnjem Tunisu. Zauzimanjem Kartage uništen je temelj bizanske vlasti u Sjevernoj Africi. Godine 710. Tarif je s 500 ratnika krenuo u pljačkaški pohod na Pirinejski poluotok. Godinu dana kasnije arapski odred pod zapovjedništvom Tarika ibn Zaida zauzeo je mostobran na europskom kontinentu. Tako je počelo arapsko bizantsko osvajanje Španjolske. Za to vrijeme Bizant je prolazio kroz razdoblje previranja. Car Justinijan II. vladao je veći dio tog vremena. Bio to sposoban vladar čija je politika naseljavanja Slavena u Maloj Aziji i unapređivanje sustava tema vojno-administrativnih jedinica postavila temelj obrani carstva u sljedećih nekoliko stoljeća. Ali je njegova despotska narav i fiskalna politika dovela do toga da su mu 695. u pobuni ocikli nos, a 711. nakon što se uspio vratiti na prijestolje Justinijan II ostao je i bez glave. Godine 717. arapska vojska došla je opet do Carigrada. Kalif je tada bio Suleiman Nije bila riječ o prepadu. Izvori govore o 120.000 vojnika i mornara i 1800 brodova. Vojsku je vodio najbolji kalifov zapovjednik i prat Maslama. Bizantom je tada vladao Lav treći Sirijac, čovjek niskog podrijetla, strateg anatolske teme, koji je u borbi za prijestolje izašao kao pobjednik. U ljeto 717. počela je bitka za Carigrad. Warren u knjizi Povijest Bizanske države i društva piše. U srpnju 717. godine Maslama je na kopnu postavio opsadu Carigrada. Usporedno s Teodozijevim zidovima, Arapi su sagradili dva opsadna zida. Jedan koji je zatvarao Bizantince i drugi koji je Bugare držao podalje od arapskog tabora koji je bio u sredini. Početkom rujna arapska flota došla je i počela opsadu s mora. Većina te flote prošla je pored grada i nastavila put prema Bosporu. Lav je tada poslao brodove kako bi se začelje te flote napalo grčkom vatrom. Arapi su bili užasnuti kad su vidjeli da njihova zalaznica od 20 brodova i 2000 ljudi gori i tone. Nakon toga, arapska flota držala se podalje od bizantinskih brodova s grčkom vatrom. Arapska mornarica nije mogla blokirati grad i u Carigrad su se morskim putem mogle dopremati hrana i druge potrebštine. I na kopnu su stvari postale sve gore za arapsku vojsku. Warren Treadgold piše. Zima 717. na 718. bila je hirovito hladna. Snijeg je ležao na zemlji više od tri mjeseca. Mnogi Arapi i njihovi konji, deve i stoka umrli su od hladnoće. Arapi su također brzo trošili svoje zalihe. Arapsku vojsku nakon gladi i zime pogodila je bolest, neuhranjenu vojsku koja je zbog smrznute zemlje nije mogla pokapati svoje mrtve niti lešine uginuli životinja, pogodila je bolest koja je ubijala veliki broj arapskih vojnika i mornara. U moru je plivalo mnoštvo leševa. To je bio najjednostavniji način da ih se riješi. Pored grčke vatre i ogromnih zidina Carigrada, još je jedno bizansko oružje nanijelo Arapima velike gubitke. Bila je to bizantska diplomacija. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Bugarska vojska zadala je odlučni udarac. Bugari nisu ljubili Bizantince, ali bili su odlučni. Ako već Carigrad treba biti zauzet, neka on padne u bugarske ruke, a ne u arapske. Proljeće se pretvorilo u ljeto, kada su oni domarširali sa sjevera i obrušili se na bolesne i demoralizirane Arape i ubili, kako nam je rečeno u izvorima, 22 tisuće njih. Napokon je Maslama dao znak za povlačenje. Ono što je ostalo od vojske odvuklo se u Siriju. Od flote, od koje je malo ostalo plovno, samo se pet brodova vratilo na sigurno. Opsada Carigrada 717. na 718. godinu bila je najsjevernija točka na istoku Europe do koje su došle arapske snage. Na zapadu one će otići još dalje. Kada je Tarik ibn Zaid prešao preko Heraklovi stupova i na stijeni koja danas po njemu nosi ime, Gibraltaru uspostavio mostobran, počelo je osvajanje Španjolske. U svom naletu arapske snage i njihovi saveznici, među njima su najistaknutija bila berberska plemena, pregazit će većinu Pirenejskog polotoka i doći do u današnjoj središnjoj Francuskoj. Španjolska, kojom su u trenutku naleta Arapa vladali Vizigoti, nije mogla zaustaviti njihov nalet, govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu govorimo cijelo vrijeme e, o osvajanju, islamskom osvajanju i arapskom e, osvajanju. Međutim, čovjek se danas e, treba zapitati je li iza toga stajao doista konkretan plan. Inače, kakva je bila arapska e, taktika osvajanja, recimo to tako. Ona je započinjala e, tim različitim prepadima, više pljačkaškim pohodima nego što su bila konkretna osvajanja. Iako se pružila dobra prilika, onda bi zapravo zaposlili neki prostor i nastojali se zadržati. Problem sa osvajanjima inače, pogotovo u ovim vremena, dakle antike ili e, srednjega vijeka, što je neko područje e, se moglo isključivo zadržati onda ako ste na njemu imali stacionirane određene vojne snage, za svaki slučaj. Dakle, ako ste se e, previše širili ili osvajali prebrzo, to bi bilo skopčeno s problema koje bi onda vrlo brzo mogli postati tako teški da vam ponište sva ona prethodna postignuća. Napravo se može isto reći i za to E, arapsko osvajanje Španjolske. To nije bio konkretan plan. Podaci koji stoje na raspolaganju e, prije ukazuju na to da je riječ ponovo bilo o pljačkaškim e, udarima. Inače, općenito kada je riječ o događajima koji opisuju to arapsko osvojenje Španjolsko, odnosno propast Vizigotskog krajstva određeni problem e, s tim izvorima zato što mahom vrlo malo je onih koji e, pripadaju tomu vremenu, praktički samo jedan, ostali su bitno, bitno kasni i e, čak unose u cijeli taj narativ gotovo legendarne priče o uzrocima i okolnostima, nekim detaljima samoga, samoga osvajanja. Međutim, ono što se doista može reći da su jednostavno koristeći kao što je to bilo e, običajno povoljnije e, prilike, Arapi krenuli s pljačkaškim nasrtajima i to vrlo vjerojatno već negdje 710. 711. E, godine, vrlo brzo nakon što je umro kralj Vitica ili Vitiza, neki izvori svjedoče da je umro prirodno smrće, ali vrlo vjerojatno je zapravo bio svrgnut u jednoj uroti, dakle vlastita se njegova elita pobunila protiv njega i novim kraljem je postao u Toledu Ruderik ili Roderik Rodrigo kako ga kasnija španjolska e, tradicija e, naziva. Godine 710. arapski vojskovođa po imenu Tarif poveo je 500 vojnika u pljačku na Pirenejski poluotok. Bio je to prvi prelazak arapske vojske na područje zapadne Europe. Sljedeće godine Tarik ibn Zaid se s oko 9000 arapskih i berberskih vojnika iskrcao na stijeni koje će po njemu dobiti ime i počeo osvajanje tog poluotoka. Ono što je započelo kao pljačkaški pohod pretvorilo se u juriš na kraljevstvo Vizigota što je inače bio i problem e, samih Vizigota, e, što je ta elita među sobom izabirala nove vladarske kandidate, iz kojeg god razloga bila znala je mi otkazati poslušnost i izabrati novoga, novog kandidata. Zapravo su onda Arapi iskoristili tu činjenicu e, što je nastao sad sam prijepor među samim Vizigotima. Dakle, oni su se nalazili u, sukobu, poneprije temeljem nalaza novca, ali kasnih izvora zna se da je, čini se u istome vremenu, E, postoje dakle kada je Ruderik e, preuzeo kraljevski e, naslov na taj zavjerenički način, da je u prostoru Septimanije, dakle to su ostaci provizigotskih posjeda u Gali, prostor koji je bio usredotočen oko današnje Narbone, dakle kao glavnoga središnja, dakle južna južna današnja Francuska. Dakle, ondje se kao kralj pojavljuje izvjesni Ahila ili Agila, koju u vizigotskim kraljevskim listama onda se vodi pod rednim brojem 2. I to čak i nije neobično jer se zna iz ranijih vremena kada su dolazili izazovi dakle središnje vlasti e, u Toledu, kralju u Toledu, da su dolazili iz toga e, prostora, jer je to, bio, to je bilo granično područje i to granično područje dakle, prema prilično e, agresivnoj franačkoj državi, za razliku od Vizigota koji nisu bili orientirani prema ekspanziji, nisu bili toliko agresivni, Franci su i tekako bili agresivni i dakle taj prostor onda Septimanije imao znatne vojne snage, zapravo može se reći i najredovitije E, vojne postrojbe su se nalazile ondje, dakle stalne vojne snage, dok e, zapravo e, ostatku Vizigotske španjolske vojska se prigodice okupljala. Čak je bilo pokušaja vladara, recimo kralja Vambe iz sredine 7. stoljeća, da zakonom obveže i svjetovne i crkvene veleposjednike da imaju stalne čete, odnosno da ako središnja vlast to zatraži, mogu u kratkome roku poslati vojsku, ali to nije imalo nikakvog praktičnog, e, praktičnog e, učinka. Arapski kroničar Ibn Idhari u svojoj povijesti zemalja Magreba, nastalo je početkom 14. stoljeća, napisao da je vojska Tarika Ibn Zaida koja je ušla u Toledo, središte Vizigotskog kraljevstva, tamo zatekla ogromno bogatstvo. On nabraja da su arapski vojnici u Toledu naišli na stol kralja Salomona, optočen koncentričnim krugovima bisera, safira i hrizolita ili olivina. Pored toga u Toledu su još nađeni, barem tako piše Ibn Idhari, blago Aleksandra Velikog, velikog Mojsijevo žezlo, odjeća gotskih kraljeva. Toledo je u trenutku ulaska arapskih snaga bio skoro potpuno prazan. U njemu je ostalo samo židovsko stanovništvo. Iz Toleda arapske trupe krenule su prema Kastilji, Asturiji i Leonu. To je situacija u kojoj onda vlada građanski rat u samoj Vizigotskoj e, Španjolskoj, a istovremeno onda e, Arapi kreću i polako dakle osvajaju, odnosno zauzimaju mjesta i gradove e, na jugu e, Španjolske. Taktika im je tako da idu u provjeru pljačkaškim pogodima, ako se pruži povoljna prilika onda i zauzmu određen e, prostor. Ono što se pokazalo kao presudnim je činjenica da kada je konačno Ruderik krenuo u akciju protiv Arapa koji su se zaljetali sve dublje vizigotski teritorij i doživio poraz. I sad e, nije bio problem sam poraz kao takav, nego činjenica što je poginuo na bojnome polju i ne samo on, e, nego e, praktički i sva vizigotska elita koja se nalazila u Toledu i može se čak prosuditi prema nekim izvorima da je ta elita u tome trenutku već bila spremna i njega ukloniti, ukloniti s vlasti. Dakle, poteškoća za Vizigote je bila činjenica što su u tom boju u toj bitki zapravo e, bili obezglavljeni. Dakle, politička elita je e, nestala, postoje još samo taj kralj Ahila e, drugi u i to je onda omogućilo Arapima da ispune svoju prazninu, pogotovo s toga što ovo romansko stanovništvo ne bi prstom mrdnulo da pomogne vizigotskim vlastodržcima, na posljedku njima bilo sve jedno kojem vlada. I s druge strane, jasno i sami vizigoti, dakle bez svoje elite više nisu imale dovoljno snage da naprave neki bitan iskorak e, i suprotstave se e, arapskom nadiranju koje se onda doista temeljem toga pretvorilo u pravo osvajanje. Silovitost i uspjeh arapskih osvajanja i danas je teško objasniti. Od Indije do obale Atlantskog oceana, od Carigrada do Sudana, arapske snage su lomile otpor država koje su prije toga stoljećima postojale. Takvo osvajanje ne može se objasniti samo nadmoći arapske vojske, pokretljivošću njihove konjice i vjerskim žarom tih osvajača koji su kretali u sveti rat protiv nevjernika. Dio objašnjenja krije se u činjenici da je dio ljudi koji su živjeli na područjima koja su se našla na putu arapskih vojski smatrao njih manjim zlom od vlasti pod kojem je živio. To se posebno odnosilo na Bizant koji je svojom tvrdom poreznom politikom, nasiljima svojih upravitelja i rigidnom vjerskom politikom otuđio veliki dio stanovništva od sebe. Na primjer, u petom stoljeću monah Eutih postavio je temelje monofizitizmu, učenju prema kojem u Kristu postoji samo jedna narav, i to ona božanska. Dakle, ne postoje dvije odvojene naravi u Kristu, božanska i čovječja. Monofizijsko učenje brzo se proširilo, ali je bilo i brzo osuđeno od crkvenog vrha. Monofizitizam je onda posebno jake korijene pustio u Siriji i Egiptu, gdje su ga koptska, etiopska, sirijska i mezopotamska crkva prihvatile kao temeljno učenje. Bizantska vlast je onda te crkve i njezine pripadnike neumorno progonila. Te razlike nisu smetale Arape. Njih rasprave o Kristovoj naravi nisu smetale. I monofiziti i pravovjerni kršćani za njih su bili jedno. Narodi knjige imali su isti tretman. Iste su okolnosti omogućile arapskim osvajačima da zauzmu sjever Afrike, a onda i da se prebace u Španjolsku. Vizigotska aristokracija teškom je rukom vladala Španjolskom. U takvim uvjetima dijelu stanovništva osvajači se nisu činili učinili tako mrskima. Emilio Garcia Gomez u knjizi Svijet Islama u poglavlju Maurska Španjolska piše. Ako ekspanzija muslimana iz Arabije nije dovoljno objašnjena, još je manje jasan uspjeh te ekspanzije. Kao da su arapske vojske bile samo vjetar koji je oborio već krhku kuću od karata mnogih mediteranskih država, među njima i Španjolsku. Moramo zaključiti da ibero-romansko domorodačko stanovništvo na poluotoku, da ne spominjemo židove, nije moglo duže podnositi teret vizigotske oligarhije. Pa je bilo presretno zbog brze propasti vladavine prema kojoj je osjećalo sve veću odbojnost. Čini se vjerojatnim da je ono ne samo potpomagalo osvajače, već da je s njima unaprijed sklapalo ugovore u deset godina od su onda čvršće zasjeli na tome prostoru e, Španjolske, Arapi su nastavili svoje nadiranja sve do doline rijeke Ebro i to se vidi dakle da je njima ponepri bila interesantna ta istočna e, obala 720. dakle zapravo do 721. zauzimaju Narbonu, dakle ulaze i u Septimaniju e, i u konačnici onda tamo može se pretpostaviti boreći se na bojnom polju također e, strada i posljednji, uistinu posljednji vizigotski kralj Ardo. Dakle, oni su bili ipak orijentirani prema nadiranju na sjeveroistok i tako da e, je teško reći konkretnije, ali može se pretpostaviti da je ipak praktički cijeli sjeverozapad bio izuzet e, izvan sfere interesa samih Arape, to jest poneprije gorski predio, dakle njihovi interesi što se tiče nadiranja nisu e, bili usmjereni e, onamo i s druge strane nisu imali ondje niti što osvojiti. Dakle, vidi se jako dobro da Arapi osvajaju e, gradove, dakle to je najvažnije su im ta uporišta, općenito urbana kultura je postala onda jedno od ključnih obilježja arapske civilizacije. Dakle, može se reći da u tome razdoblju su čak i šira područja Španjolske ostala izvan arapske, arapske vlasti. Oni su zadržali dakle, onaj središnji dio s Toledom koji je bio ključan kao vizigotska prijestolnica, dakle južni dio koji je bila poveznica s njihovim posjedima uh, u sjevernoj Africi, s druge strane taj istočni dio koji omogućava onda daljnja pljačkaška nadiranja i na franačko područje. Dakle, čak i njihovi srazovi uh, s Francima nisu imali karakter osvajanja, nego ponajprije toga pljačkaškoga upadanja. U muslimanskom društvu muslimani su imali najbolji položaj. Oni su bili slobodni ljudi. U najranim razdoblju arapskih osvajanja tu su skupinu uglavnom činili samo Arapi. Drugu skupinu činili su slobodnjaci, klijenti ili mavali. U najranijem razdoblju kalifata to su uglavnom bili ne-arapi koji su prešli na islam. Oni su imali restrikcije kada su u pitanju bila imena ili sklapanje braka. Ograničenja između slobodnjaka i slobodnih ljudi nestajala su kako se arapska država širila i kako je sve veći broj ljudi na osvojenim područjima prelazio na islam. Pored toga, osvajanje donijelo i veliki broj robova, koji su činili još jednu skupinu u muslimanskom društvu. S vremenom, pojam slobodnjaka je nestao. Pojam koji se dugo održao ticao se brojne skupine ljudi u muslimanskom društvu. Bili su to nemuslimani koji su pripadali takozvanim narodima ugovora. Bernard Lewis u knjizi Svijet Islama u poglavlju Vjera i vjernik piše Treća pravna kategorija je dimi, zimije ili abd ad dima, narod ugovora. Pravni termin za zaštićene nemuslimanske podanike muslimanske države. To su bili kršćani, židovi i istočni zoroastrijanci, koji su uživali priznatu toleranciju i određeni status u muslimanskoj zajednici i pod vlašću muslimanske države. Taj status bio je određen ugovorom ili dimom, za koji se vjerovalo da postoji između muslimanske zajednice i nemuslimanskih zajednica koje su prihvatile vlast islama i dominaciju muslimanske države, te se složile s pozicijom počinjenosti koju je predstavljalo nametanje određenih društvenih restrikcija i plaćanje glavarine koja nije uzimana od muslimana. uzvrat su oni imali životnu sigurnost, sigurnost vlasništva, zaštitu od neprijatelja, slobodu bogosluženja i vrlo široku skalu unutrašnje autonomije u njihovim zajedničkim poslovima. Zimije su imali veća prava od robova, ali manja prava od muslimana. Dva su bila glavna obilježja tog položaja. Plaćala se glavarina, poseban porez i nije se moglo nositi oružje niti služiti u vojsci. Sama činjenica što se sada taj prostor našao pod jedinstvenom vojno-političkom i kulturno-religijskom kapom omogućile onda da sudjeluje, participira zapravo u ukupnome razvoju koji, i procetu koji je proživljavao kalifat. Dakle, pone prije u drugoj polovini osmoga i prvoj polovini e, devetoga stoljeća. Dakle, jednostavno to je bila okolnost e, kada različita područja proživljavaju taj procvat. Pa onda, e, s obzirom na to da su Arapi za razliku od E, slične situacije kakva je vladala u ranosrednjovjekovnoj Europi bili e, prilično e, benigniji prema drugim religijama, dakle jasno E, onima e, monoteističkog e, preznaka, omogućavalo onda da se stvori svojevrsni konsenzus među stanovništvom i da stanovništvo sasvim dakle, i, druge vjere, kršćanske ili židovske vjere, funkcionira živi i da može u cijelosti recimo pridonijeti onda općemu, općemu razvitku. Jasno, ne treba niti to preuvećavati s obzirom na to kako je izgledalo središte tada već Abasidskog kalifata. Ono što se događalo e, u e, Španjolskoj je jednim dijelom bljeda kopija te moći toga, e, toga sjaja. Ali bez obzira to je pitanje komparacije. Dakle, s obzirom na to kakve su bile prilike u zapadnoj Europi onoga vremena, nesumnjivo je onda to bilo sjajno blistavo postignuće. Godine 714. arapske snage zauzele su Barcelonu. Nakon toga arapske trupe prešle su Pirineje i preko doline rijeke Rone došli do Avignona i dalje do Liona. Musa ibn Nusair, koji je bio Tarikov nadređeni, predvodio je taj prodor. Njegova je namjera bila da preko Pirineja, Francuske i Carigrada dođe u Damask, u središte kalifata. Musa je morao odustati od tog plana. John Julius Norvić u knjizi Srednje more, povijest sredozemlja, ovako opisuje daljnje poteze Muse i Brnusajra. Otpor je rastao. Linije komunikacije i opskrbe postale su opasno duge. Nije preostalo ništa drugo nego povratak u Španjolsku i s obzirom na to da je bio odlučan da osobno izvijesti kalifa u Afriku. Iste zime prenio je u Sevilji odgovornost za osvojena područja svom sinu Abdulu Azizu, dok su oni Tarik, praćeni golemom pratnjom koja je bila sastavljena od zarobljenih vizigota i robova, da se ne govori o golemim količinama zlata, srebra i drago kamenja, marširali sporo i uz veliku pompu uzduž obale Sjeverne Afrike, kroz Egipat i Palestinu i konačno u Damask. Na kraju je Musa došao do Damaska, ali tamo se dogodila promjena. Kalif al walid koji je podržao ekspediciju u Španjolsku, je umro. Njegov nasljednik Suleiman, nije bio previše oduševljen Musinim pothvatima. A na Pirenejskom poluotoku ostala su područja na kojima su se održali vizigotski vladari. Ta će područja biti zameci rekonkviste. Problem je inače što izvori koji bilježe te događaje su bitno kasnijega postanka i onda nije uvijek jednostavno, niti se može sa sigurnošću reći da je nešto točno. Kasnija tradicija može svašta učiniti, recimo mogu napraviti tu e, i digresiju baš u vezi sa arapskim osvajanjem e, Španjolske. Naime, prema e, samoj arapskoj tradiciji kasnije je to bilo posljedica izdaje, odnosno čak može se reći određenog osobnog sukoba e, koji bi e, imao jedan lokalni velikaš, vizigotski velikaš, e, Ilijan kako ga nazivaju arapski kroničari, arapski povjesničari ili Julijan kako bi to onda glasilo, koji, koji se nalazio u sukobu s vizigotskim kraljem, to bi bio onda Ruderik, zato što mu je ovaj obeščastio kćer. Dakle, pa je onda omogućio Arapima da se prebace na njegovo područje, na samom jugu E, dakle vizigotske e, Španjolske, čak im je tobože poslao i lađe da se na njima prebace jer se oni sami nisu mogli e, prebaciti, što je jasno fantazija, imali su Arapi ne samo i znanje, nego i mogućnosti da se prebace vlastitim, vlastitim lađima. Ali to je evo kasnije trice Dakle, ono što se može reći o nastanku novih džepova otpora. E, to se tiče imena jedne osobe na koju se prepostavlja u svakom slučaju da je postojala Pelajo, Pelaho ili Pelagije, Pelago, sad ovisi jasno o čitanjima, koji se smatra osnivačem jednog toga kraljevstva e, na tome e, prostoru sjeverozapadne Španjolske, dakle Asturije, odakle onda prvi put krenula rekonkvista, iz kojeg su se onda daljnim dakle, osvajanjima, već zato što i, to sam rekao, Arapi nisu bili zainteresirani e, za taj prostor, nije bio vitalan jer je se nalazio e, sasvim podalje od e, onoga prostora koji je njima, njima bio važan. Onda su tu nastala nova, nova kraljevstva, prvo mala, slabašna, koja su doduše češće čak ratovala međusobno nego što su ratovala protiv dakle, samih muslimana i stoga koristeći i unutarnje sukobe na samome islamskome e, području e, u Španjolskoj onda su prerasla u relevantnu vojno-političku e, snagu. Kada su slomili državu Vizigota, Arapi su se približili području kojim su vladali Franci. Taj germanski narod prvi se puta spominje u trećem stoljeću nakon Krista. Spominje ih se u rimskim izvorima kao germanski narod koji živi u području Donje Rajne. Sredinom četvrtog stoljeća Franci su osvojili područje između rijeka Meze i Schelt. To je područje u današnjoj Belgiji. Do kraja petog stoljeća Franci su zagospodarili sjevernom Galijom. Početkom šestog stoljeća utvrdili su se u južnoj Galiji i došli u dodir s kraljevinom Vizigota. Francima su vladali vladari iz dinastije Merovinga. Dinastija je nazvana prema legendarnom Merovehu, vođi salijskih franaka. Nezavisnu franačku državu utemeljio je pak Klodovik, koji je umro 511. godine. Polovicom 6. stoljeća vlast Merovinga polako je počela opadati. Henri Pinen u svojoj povijesti Europe piše. Prema tradiciji, posljednje Merovinge nazivamo kraljevi ljenčine, ali bolje bi bilo zvati ih nemoćnim kraljevima, jer se njihova neaktivnost ne objašnjava ni ljenošću, ni njihovom apatijom, nego njihovom slabošću i nemoći. Počevši od sredine 7. stoljeća, oni još uvijek kraljuju, ali sad zemljom na ruševinama kraljevske vlasti koju su uništili, podijelivši međusobom njezine podanike, preotevši njezine funkcije, vladaju zapravo velikaši. U svakom od triju dijelova u Neustriji, Austraziji i Burgundiji, na koje se monarhija zbog nasljeđivanja kraljevske vlasti podijelila, upravitelj dvora pretvorio se od kraljevskog ministra u predstavnika aristokracije kod kraljevske osobe. U stvari, od tada on, uz potporu aristokracije, vlada zemljom. Među tim majorodomima najmoćniji će postati Karlo Martel ili Karlo Čekić iz roda Arnufinga. On će postaviti temelje dinastiji Karolinga koja će od Merovinga preuzeti vlast nad Francima. I taj Karlo Martel predvodit će Franke u borbi s arapskim snagama. Ta dodirna točka je bila Septimanija. Jasno, vrlo brzo Arapi kreću dalje u te svoje nasrtaje Međutim, prvo na udaru se našla Akvitanija. Akvitanija je bila formalno podvrgnuta vrhovništu e, Franaka, međutim u praksi potpuno autonomna. To je vrijeme inače kada u Akvitaniji e, vlada vojvoda Odo od na, francuskom, e, koji se pokazao i vrlo uspješnim na bojnome polju. Šak je zaslužen za jednu pobjedu nad Arapima koja po svojoj važnosti zapravo i zamjenjuje bitku kod Poitiers ili kod Ture 732. za koju se inače uvijek redovito govori kako je spasila e, Europu od e, islamske arapske e, opasnosti. Međutim, ta bitka 721. kod Tuluza je Arapima pokazala da su naišli na malo drugačiji prostor, na mnogo uređenije sustave i na mnogo militantnije, ratobornije sustave i ta bitka je inače čak i pronjela ime tog akvitanskog e, vojvode oda e, Europom, koliko možemo to prosuditi prema dostupnim e, vrelima. Međutim, on je doživio na posljedku onda 732. kod Bordoa presudan poraz što pokazuje da ni Arapi nisu izgubili tu probojnost niti volju da, da nadiru. Zapravo je onda potonuo u svome ugledu i morao je tražiti e, franačku e, pomoć. Dakle, to je vrijeme kada franačkom praktički vlada Karlo koji je dobio nadimak e, Martel Čekić upravo zbog tih svojih vojnih uspjeha, koji inače ima u svome planu ne samo učršćenje osobne vlasti, nego i ekspanziju koja bi mu trebala onda omogućiti da i sebe dodatno etablira, osobito stoga E, što su ova južna područja, dakle Septimanije pa i Akvitanija, e, bila ipak e, naseljena dobrim dijelom još romanskim stanovništvom koje nije blagonaklono gledalo baš na same Franke, bez obzira na to što je u Franačkoj crkva imala važnu ulogu posrednika između toga romanskog stanovništva i franačkih vlastodržavca. Bitka kod Poatija ili Tura smatra se jednom od ključnih bitaka europskog srednjeg vijeka. Tur i Poatije nalaze se na strateški važnom mjestu, takozvanim vratima Poatu, u širokom 70 km koji se prostire između planina smještenih južno od rijeke Loare i središnjeg masiva. Taj prolaz spaja sjevernu i južnu Francusku. Točno mjesto bitke nije pouzdano određeno, ne zna se i njezin točan datum obično se uzima listopad 732. kao vrijeme održavanja bitke kod Tura ili Poatijana. Izvora o toj bici nema puno. Jedan od njih je i onaj koji je 754. godine sastavio nepoznati kroničar koji je živio u Španjolskoj pod vlašću Arapa. U toj kronici ovako se opisuje ta bitka. Dok je Abd ar-Rahman progonio Oda, odlučio je poharati Tur – uništiti njegove palače i spaliti njegove crkve. Tamo se suočio s konzulom Austrazije po imenu Karlo, čovjekom koji je, nakon što se od mladosti dokazao kao ratnik i vještu svim stvarima vojnim, pozvan od Oda. Nakon što su se obje strane skoro sedam dana mučile međusobnim prepadima, konačno su pripremile svoj borbeni poredak i žestoko se počele boriti. Narodi sa sjevera ostali su nepokretni kao zid, Držali su se poput ledenjaka u hladnim područjima. U treptaju oka uništili su mače marape. Narod Austrazije, veliku broju vojnika i dobro naoružan, ubio je kralja Abd ar-Rahmana. Kada su ga našli, udarili su ga u prsa. Ali odjednom, kad su vidjeli bezbrojne arapske šatore, Franci su sramotno spremili svoje mačeve u korice i odgodili borbu za sljedeći dan, jer je i noć pala tijekom bitke. Sljedećeg dana bitke nije bilo. Arapske snage povukle su se z bojišta. Pobjedu u bici Karlu Martelu donijelo je njegovo uvježbano i dobro naoruženo pješaštvo. Njegov bojni red bio je prejak za arapsku konjicu. S jedne strane, e, Arapi nesumnjivo nastavljaju svoja, e, svoje nadiranja, E, i ona će trajati i u 20. i 30. godinama, zapravo će trajati sve do 50. godina 8. E, 8. E, stoljeća. s druge strane, tu je ekspanzija same franačke države. Može se reći da je taj sukob proizašao upravo iz sraza tih dviju sila. I ono što je onda presudilo Arapima u njihovim mogućnostima E, da dalje napreduju nije bila samo činjenica što e, su e, naišli na nekoga dostojnoga protivnika, dakle u vidu Franaka, nego što je opet središnja vlast u dalekom, dalekom Bagdadu prestala imati dovoljno snage da kontrolira procese na, na ovome prostoru. Dakle, jednostavno ponestalo je te mogućnosti i lokalna E, islamizirana elita je prestala biti toliko zainteresirana za daljna osvajanja, pogotovo ako su bila e, skopčena sa puno većim e, problema i kako žešćim protivnicima, nego se onda orijentirala na očuvanje postojećih pozicija. Bitka kod Tura ili Poatija smatra se jednom od važnijih u povijesti. Nakon nje više nije bilo jačih zalijetanja arapskih snaga prema zapadnoj Europi. Karlo Martel iskoristio je pobjedu kako bi se nametnuo u Akvitaniji, čiji je vladar Odo mora od njega zatražiti pomoć kako bi zaustavio arapsko nadiranje. Karlo je postao i neosporni vladar Franaka. Godinu dana nakon te bitke on je započeo kampanju koja je trebala proširiti njegovu vlast nad Burgundijom. Tri godine nakon te bitke umro je Odo i Karlo je potpuno zavladao Akvitanijom. Do 739. on je u potpunosti zavladao i Burgundijom, te odbio niz manjih arapskih upada. Karlo Martel umro je 741. i svoju državu podijelio između dvaju zakonitih sinova, Pipina III. i Karlomana. Najstari sin Pipina III. Karlo postaće moćni vladar Franačke države i prvi car Svetog Rimskog carstva. Iako je utemeljitelj moćne dinastije Kotura predvodio vojsku koja je zaustavila prodor Arapa u zapadnu Europu, to nije značilo da se njegovi nasljednici nisu i dalje suočavali s prepadima arapskih odreda. Mark Bloch u knjizi Feudalno društvo opisuje jedan od tih prepada koji se dogodio oko 160 godina nakon bitke Kotura. Godine koju nije moguće točno odrediti, vjerojatno negdje oko 890. Jednu je malu saracensku lađu, što je plovila iz Španjolske, vjetar bacio na provansalsku obalu, u blizini današnjega gradića Centropea. Njezina se posada za dana posakrivala, a kad je pala noć, poklala je stanovnike jednoga susjednog sela. Taj osamljeni, brdoviti i šumoviti predio, tada su ga zvali zemljom Jasenova ili Frene, bio je pogodan za obranu. Ti su se ljudi, gotovo u isto doba kad i njihovi su narodnjaci na Monte Argento u kampaniji, utvrdili na uzvisini usred trnovite šikare i dozvali k sebi svoje drugove. Tako je nastalo najopasnije razbojničkog gnijezdo. Osim Frežisa, koji su opljačkali, čini se da gradovi zaštićeni svojim bedemima nisu bili izravno izvrnuti nevoljama. Ali su sva polja u okolini te obale bila strahovito opustošena. Osim toga, Pljačkaši iz Frenea hvatali su mnogobrojne zarobljenike i prodavali ih na španjolskim sajmištima. Arapski odredi zalijetali su se sve do Gornje Rajne. Godine 940. zapalili su u Aloau znameniti samostan San Maurice de Agon. Arapski odredi znali su se zaletiti i kroz Alpe dublje u Europu. Jedan ih je redovnik nazvao pravim kozama zbog njihove pokretljivosti po planinskom području. Uporište kod Franea uništeno je tek u zadnjoj četvrtini 10. stoljeća. S juga Italije i Sicilije arapske snage protjerali su Normani u 11. stoljeću. Zadnja arapska država na Pirinejskom poluotoku uništena je 1492. Ali pored sukoba postojao je onaj drugi način odnosa s Arapima. Bila je to suradnja dva svijeta, govori dr. Hrvoje Gračanin socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, inače se za rano srednjekovno e, doba može slobodno reći da je to doba odvojnih e, područja. E, većinom politički entiteti su orijentirani sami na sebe. Postoje, dakle, i to je nekako uvriježena predložba, postoje, dakle, te tri dominantne sile na europsredozemnom prostoru, dakle Franciji, Bizant e, i Arapi, u ovome vremenu manje više djeluju posebno autonomno, samostalno, ne zapravo održavajući pretjeran kontakt e, međusobno, jednostavno još nisu e, sazrela vremena. Utjecaj koje će kasnije prenijeti dakle Arapi odnosno islamizirano stanovništvo u zapadnu Europu posljedice su učinjice što se Europa dakle zapadna Europa počela e, otvarati prema, e, prema e, tome prostoru više nego što je to bila i sama želja i spremnost islamskog svijeta da to pruži, iako su uvijek postojale dodirne točke. Jedna od tih dodirnih točka je i ta islamska Španjolska, druga dodirna točka se nalazila na Siciliji jer ponovno kreće islamska ekspanzija od 20. godina 9. E, e, stoljeća, a treća e, točka koja je nekako funkcionirala doista kao posrednik na više razina je bio Konstantinopol, Carigrad, koji je igrao važnu ulogu kao trgovačko središte, pa je onda jasno privlačio i trgovce sa sve strane i robu koja je dolazila dobrim dijelom zahvaljujući arapskom posredništvu preko Carigrada pa onda do zapadne Europe. Poštovani slušateljici i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili. Tekst čitao Ivan Kujundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.